Txomin uh, eh, pobeda bagirak jardunaliak antolatzen ditu larun batuntan, ikusi dugu egitarau zabala, nunbaitetik baitetik asteagatik larun bateko jardunaldi horietara nola iritsi zirezte? Bagira prozesua eraman ginoen uh, mugimendua bertzalearen uh, eh, oinahiak eta proiektatzeko etorkizunari begira. Hainbat sekuentzia antolatu genituen, eta beziki eh, hor uh, ateatzen gira diagnostiko fase batetik, nun jaso ditugun mila bosteuna bertzaleren eh, erantzunak, Beaz, eh, oinahi hortatik abiatzen gira, eta larun batean ez ditugu, hortik ateatzen ditugun ardatz nagusiak. Aipatzen aldira, ardatz nagusi horiek zoin izanen diren? badira hainbat uh, elementu aski uh, eh, transversalak eh, direnak, bada egoeraren azterketa horoko uh, bat, globala, zein lokala, eh, euskalegi mailakoa, ipar euskalegi mailakoa, bada mugimendu ertzalearen uh, horiek, eh, bai historikoak, bai uh, zutabe uh, garaikideak, eh, nola berasten ari den abertzaletasuna gaur egun, bada baita ere estrategiena aldetik, praktiken aldetik, bada ere nola mugimendu egin, nola artikulatu, eta baditugu hainbat uh, borroka ardatz etorkizunari proiektatzea ditugunak, eh? Euskara, Etxebizitza, Klima, borroka sozialak, laborantza errikoia, eta baita ere nahi ditugu landu gazte uh, belaunaldiak eh, eta uh, feminismoa ez da gutxi. Ez da gutxi, mana mugimendu hartzaleak badu uh, bat, eta baditu uh, etorkizunari begirako hainbat uh, desira, hainbat uh, gogo, behaz, bai, tokia eman marzaio uh, guzi Jendeak uh, badaki ikusten du kokatzen da etorkizunean, zer, uh, zer ikusi nahi duen, nola irudikatzen duen Euskal Herriaren, edo Ipar Euskal Herriaren etorkizuna, badu hortarako gogoa, Nik uste dut mugimendu ertzalean ari girela beti uh, ez uh, etorkizunari uh, begira etengabe ari gira bai uh, egituretan eta baita ere norbanekoetan hau uh, berdela aldatu, tresna hau indartu edo neurri hori uh, eskuratu uh, erakunde publikoetatik eta bada horlako etorkizunari begirako uh, goxe bat hor momentua da, en fet, uh, eh, desira edo ikuspegi ezberdin horiek eh, biltzeko toki batean, ez da eta ateatzeko eh, ardatz aski uh, indartxu eta partekatu batzu. Egun osoko egitaragoa da, nola iraganen da? eguno osoa izanen da, goizean izan dira gehiago aipatzen dituen elementu eh, transbertsal horiek, talde tipietan antolatuko dugu parte hartzea bultzatzeko, erditan eh, bazkaritxo bat, eta atxaldean gehiago be eh, tailek batzu tematika jakin batzuen inguruan. Jendea etortzen alda egun osoaren zat, edo egun erdi batentzat zat, ongi etorriak dira mhm eta gero beraz hortik, zenta gauza hainitz ateratzen alda egun batetik, nola segitzen da lanean hortik? Hortik eh, bilduko ditugu eh, adostasunak, desadostasunak, ekarpen eh, behiak, lan bat uh, eginen dugu, momentu untan idazten ari giren bide horria egokitzeko, aberasteko, eta ekartzeko uh, martxuaren hori tamaikan izanen den uh, egunera. Jardunaldiak eh, aintzin beraz aintzineko galdetegian eta parte hartu duen jende guzti hori mila bostuen bat aibatzen zenuen. Guzti hori elikatua da eta informazioa heltzen zaie, biltzen duzu haien bada joan jin bat eh, jende guzi horrekin? Jende guzi guzi horrekin eh, ez den den denak, baina antolatu genituen hainbat aurkezpen, tokian toki, eh, Ipar Euskal Herriko soko guzietan, eta hasi ginen, jadanik eh, aurreko hilabeteetan eh, ez tabaida batzu pizten, elementu batzu jasotzen, behaz eh, bada olako ez bat piztu duguna sare bat bada. sare bat, bada jende bat atxikia dena mugimendu uh, abertzaleari, nahi duena parte hartu horren uh, ere ikuntzan, eta hor larun batean bada aukera bat uh, hortan parte hartzeko. Mm-hmm. Ez du pixkat bertigoa maiten, ez jakitean norat buruz, nola, eta hori dena definitu behar izatea oraindik? Bo, pixkat, mena ala ere, nik uh, konfientzia egiten diot mugimendu hori, badakit uh, bon, bagirak egiten duela berego eta prozesua eta gisaguziz amak urteko hori bat uh, ekoiztera eta amak horietan mugimendu ertzaleko egiturek, pertsonek hartuko dute hori eh, haien gain eta jakinen dute hori gauzatzen. Mhm. Eta ez da zerotik hasten. Ez da zerotik hasten, eskerrak. Horain dik parte hartu nahi baldin badu norbaitek, posible du? Izena eman behar da, eh, jakiteko e, zeta hilerretan eta bazkari egeser batzeko bo, antolak eta guri esare sozial eh, guzietan atseman daiteke, izena emaiteko lotura.